O, aš žinau, mano atpirkėjas gyvas. Aš žinau, mano atpirkėjas gyvas. Te visa kūrinėje liudija. Ir aš žinau, mano atpirkėjas gyvas. Šlovė viešpačiui. Aš toks laimingas, kad jis yra mano atpirkėjas. Ar jūs laimingi, kad jis yra jūsų atpirkėjas asmeniškai? Atsiverskime šiandieną Filipiečiams ketvirtą skyrių. Norėčiau kalbėti jums tema vėl minties gale. Filipiečiams ketvirtas skyrius, skaitysime nuo ketvirtos iki aštuntos eilutės. Džiaukitės viešpatyje visuomet. Iš tiesų, keista. Ar tai reiškia, kad kai mes sergame, kai gerai jaučiamės, kai turime pinigų, kai neturime, kai esame nusivylę, visados. Ir vėl jisai sako, ir vėl kartoju, džiaukitės. Tai jeigu tu neišgirdai to pirmą kartą, jisai pakartoja antrą sykį. Jūsų ramumas te būna žinomas visiems. Viešpats yra arti. Niekuo nesirūpinkite. Bet visuose reikaluose malda ir prašymų su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis, širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga, mylima, giriama, apie visą, kas dora ir šlovinga. Pasimelskime kartu. Viešpate Jėzau, mes dėkojame tau šį vakarą už žodžio skaitimą. Dabar mes prašome tėvę, kad tu paimtum šiuos dalykus, kurie yra mūsų prieš akį, te tai taps mum realybė. Te mes ne tik girdėsime, bet taipogi ir būsime perkeisti tuo, ką klausome, atnaujindami savo protus Mes žinome, kad tu padarėjai didį nuostabų kūrinį, kada tu sutvėrėjai žmogų. Netgi jo kritusioje būsenoje jisai vis tiek yra absoliučiai nepakartojamas kūrinys. Aš meldžiu tėvę, kad tu padėtų mums suvokti ir suprasti daugumą mūsų sunkumų ir problemų, su kuriomis susidurėme, yra mūsų pačių sukeltos. Dėl mūsų minčių pasaulio, kuriame mes gyvename. Kalbėk mums šį vakarą viešpatė Jėzau ir tai te tampa mums realybė. Amen. Te laiminais Dievas šventieji galite sėstis. Brolis Michaelas man prieš susirinkimą pranešė, kad kai kurios citatos ir kita informacija, kurią aš norėčiau su jumis pasidalinti, ji nebus matoma ant ekrano. Yra kažkoks techninis gedimas, tad jūs galbūt kai ką matysite, kai ko ne. Tačiau Kai kurie dalykai yra tokie realūs ir nuostabus ir aš tikrai norėjau pasidalinti tuo su jumis ir net jei jūs negalėsite matyti to ant ekrano, visa tai bus mūsų tinklalapyje, kadangi aš manau, tai yra iš tiesų naudinga, jeigu jūs galėsite perskaityti ir matyti kai kuriuos dalykus, kurie yra iš tiesų tiesa, ne tiesiog tiesa iš mokslinės pusės, kuri yra įrodyta laboratorijose, bet tai yra įrodyta Dievo žodžiu. Kada mes mastome apie savo mintis arba žodžius, mes žinome, kad prieš Dievų įvykdant realius dalykus, velnės visados prieš tai pateikia netikrus dalykus, lyg baidyklę. Jau daug daug metų buvo kalbama apie pozityvaus mąstymo galę, apie krikščioniškai mokslą, ant gamtinius fenomenus ir visą kitą. Tačiau mes žinome, kad baidyklės yra skirtos gazdinti varnas, o ne erelius. Taigi Dievo erelių neturi gazdinti varno baidyklės. Kada mes žvelgime į žodžio tiesą, matome, koks jis iš tiesų yra gilus, o visgi atidengtas tokiame paprastume Kartais jis gali mums pasirodyti beveik per paprastas, kad patikėtume, koks galingas jis gali būti. Tai priklauso nuo to, kaip mes suvokiame galę. Ir mes manome, kad gale, dieviškos energijos pasireiškimas ir antgamtinės jėgos visados privalo būti tokios sudėtingos ir komplikuotos. Bet kai mes žiūrime tai pradžioje, kai Dievas pradėjo ruošti šią žemę jo tikslo išpildymui, tai buvo labai labai paprasta. Kai Dievas buvo pasiruošęs jos pradėjimui, jis tiesiog paprastai ištarė žodį. Jis tikėjo savo žodžiu ir tada ant žemės paviršiaus pradėjo atsirasti vairūs dalykai, kurie pradėjo transformuotis, kad atitiktų tai, apie ką Dievas pagalvojo savo protę. Ir aš esu įsitikinęs, kad dauguma iš jūsų skaitėte laikraštį arba per radiją arba internete girdėjote apie siaubingą įvykį, kuris vakar įvyko, apie jauną vyrą, kuris užmušė tos nekaltus vaikus ir žmonės. Jūs žinote, ir man jums to nesakant, kad tai faktiškai prasidėjo jo protė. Tai prasidėjo kažkur, kaip mintis. Ar tai buvo uh, nuoskauda kažkokia, ar jisai turėjo kažkokią neurologinę problemą, ar buvo kažkokia tai problema jo pasąmonėje. Kas žino, kaip ten viskas kur prasidėjo, bet tai galėjo prasidėti tik tai jo protė. Ir tada jis faktiškai pradėjo išreikšti tai, kokios buvo tos mintis. Iš Dievo malonės mes tikime, kad aš ir tu taip niekada nepasielgsime, tai beprotiškai ir keistai. Tačiau kasdien mes elgiamės, gyvename, kalbame, patarėme, tikime ir netgi tikiname kitus savo minties gale, kurią mes turime savo pasaulyje. Ir aš žinau, kad labai dažnai mes žiūrime dalykus ir sakome, ar mūsų žodžiai svarbus, ar mūsų mintis jau tokios svarbios. Ar iš tiesų svarbu, jeigu tu kalbėti tinkamu būdu arba nekalbėti tinkamu būdu, ar iš tiesų tai turi poveikį tavo gyvenimui, ar tavo mąstymo būdas turi įtaką tavo asmenybei, ar yra sąsaja tarp tavo proto, ar yra ryšys tarp sielos, dvasios ir kūno, tavo mąstymo būdė, ar yra kažkoks ryšys, ar tu gali tiesiog kalbėti kaip tik tai nori, ar tu gali gyventi negatyviame pasaulyje ir ar tai tave paveiks ar ne. Ar Dievas kažką įdėjo į tave tavo viduje, žinodamas, kad tai bus didinga galinga jėga ir dauguma iš jūsų žinote, kad jis taip ir padarė. Pažvelkime į kelias rašto vietas, kad padėtume pamatą. Ekleziasto 10.12 Išmintingojo žodžiai maloningi. O kvailio kalbos, angliškai lūpos, pražudo jį patį išmintingojo žodžiai, atsiminkite, žodžiai yra minčių išraiška. Taigi žodžiai protingo išmintingo žmogaus yra maloningi. O kvailio kalbos, lūpos pražudo į patį. Taigi kvailio mintis sukurs jo patį likimą. Išmintingojo žmogaus mintys sukurs jo priešakyje maloningą į kelią, kuriuo jisai žengs. Atkreipkite dėmesį, patarlių 12.18 yra tokių, kurių žodžiai likardo dūriai, bet išmintingojo liežuvis gydo, angliškai yra sveikata. O ką bendro mano žodžiai turi su mano sveikata? Garbė viešpačiui. Yra tokių, kurių žodžiai likardo dūriai, bet išmintingojo liežuvis gydo. Atminkite, jūsų liežuvis negali veikti priešingai jūsų mąstymo modeliui. Jie turi veikti tame pačiame kanale. Dabar, jeigu tu kalbi žodžius iš Dievo žodžio, atminkite, tai nėra tiesiog protinis kažkoks išsigalvojimas, bet pats Dievas patepa tavo mintis ir tavo mintis yra pagal žodžio modelį. Ir ką tai padaro? Tai sukuria pasaulį, kuriame tu gali gyventi. Faktiškai tai yra tavo atmosfera. Ir žiūrėkite, patarlių 15.2. Išmintingojo liežuvis tinkamai naudoja pažinimą, o iš kvailio burnos liejasi kvailystės. Patarlio 18.7. Kvailio burna jį pražudo, jo lūpos, pinklės, jo sielai. Nori pasakyti, kad tai bus ne vien tik tai paleistuvystė, pornografija, gerimas, alkoholis. Tai tave prives prie to. Tai tave prives prie to. Bet tai neprasideda ten, tais blogais dalykais. Tai prasidėjo žmogaus viduje. Patarlių 18.20. Žmogus pripildys pilvą savo burnos vaisiais, pasisotins savo lūpų derliumi. 21 lūtė. Mirtis. Mirtis ir gyvenimas. Ar gali tai būti? Ar tai gali būti tiesa? Tai yra tiesa. Mirtis ir gyvenimas yra liežuvio galioje. Oho, turi omeny šis turi galę Mirtis ir gyvenimas. Atleiskite yra liežuvio galėje. Kas jį mėgsta, valgys jo vaisių. Atminkite, žodis tai yra išreikšta mintis. Taigi, jeigu mirtis yra mano liežuvio galėje arba gyvenimas yra mano liežuvio galėje, tada tai turi išeiti iš šaltinio, kuris yra mano viduje, kuris leidžia mano liežuviu išreikšti Kas tame šaltinėje bebūtų? Neišvengiamai. Taigi aš galiu vaikščioti gyvenimo galioje arba mirties galioje. Per ką? Per savo liežuvį. Atkreipkite dėmesį, Jėzus sako tai tokiu būdu, mato 12.33. Arba sakykite medį esant gerą ir jo vaisių gerą, arba sakykite medį esant blogą ir jo vaisių blogą, nes medis pažįstamas iš vaisių. Angių išperos. Kaip jūs galite kalbėti gerą, būdami blogi? Juk lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis. Geras žmogus iš gero širdies lobino iškelia gerą, o blogas iš blogo lobino iškelia blogą. Todėl sakau jums, teismo dieną žmonės turės duoti apyskaitą už kiekvieną pasakytą tuščią žodį. Pažiūrėkite į žodžio tuščią reikšmę. Tai gali reikšti ne tai, ką jūs manote. Lėtas, bergždžias, atlaisvintas nuo darbo, laisvalaikyje, tingus, asmuo vengiantis išpildyti jam skirtą darbą. Ar tu suvoki, kad yra daug lengviau pasakyti negatyvų, blogą, nuviliantį žodį, nes iš žmogaus esančio prakeikime tie žodžiai nereikalauja jokio triuso. Juos taip lengva pasakyti. Na, su manimi visados taip nutinka. Tokia jau mano sėkmė arba dalė. Nėra tokio dalyko kaip sėkmė. Sėkmės nėra Biblijoje. Sėkmė nepaminėta tarp Biblijos įsakymų, tai yra kažkas, ką žmogus sugalvojo. Mano šeima visada tokia buvo ir tavo burna padarys tave tokį patį. Tačiau tu neprivalai eiti tuo keliu, tu gali pakeisti kryptį. Tai priklauso nuo tavęs, kadangi mirtis ir gyvenimas yra tavo liežuvio galėje. Ir atsiminkite, žiūrėkite, Jėzus, ką jis pasako, už kiekvieną pasakytą tuščią žodį. Tai pažodžiu reiškia tuščias, bevaisis, neapgalvotas, beverti žodis, neatnešantis jokios naudos. Ir tai nėra taip, kad mes turėsime duoti apyskaitą už tuos dalykus, už kvailystės, apie kurias mastome, arba jokus, kuriuos pasakojame kitiems. Ne, ne, draugai, tai nėra apie jokų kalbėjimą. Ar jūs suvokite, kad dauguma negatyvių dalykų, kuriuos mes pasakome, jie yra daug žalingesni mūsų vaikščiojimui su Dievu negu jokų pasakojimas? Žino, tiesiog juokinti žmonės, linksma širdis gydo kaip vaistai, prislėgta dvasia džiovina kaulus. Bet tai yra tie tušti žodžiai, kurie nėra kruopšiai išsakomi iš tikrai atgimusios sielos, o ji yra susieta su Dievo principais ir sako tik tai, kad Dievas sako apie save. Šlovė. 37 eilutė. Pagal savo žodžius būsi išteisintas ir pagal savo žodžius būsi pasmerktas. Taigi yra gale, kuri yra išreiškiama per mintis, kada žodžiai yra ištariami. Oho. Dabar pažiūrėkite. Anot ekspertų, negatyvumas iš tiesų stabdo impulsų perdavimą tarp centrinės nervų sistemos ir smegenų. Stebėkite, kaip jūs esate sukurti ir jūs pamatysite greičiausiai galę, kuris lypi tarp tavo smegenų ir tavo fizinės reakcijos, tokiu būdu, kaip Dievas tave sukūrė. Žiūrėkite, negativumas iš tiesų stabdo impulsų perdavimą tarp centrinės nervų sistemos ir smegenų, kadangi smegenys negali teisingai suvokti impulsų. Žinai ką, tu nebuvai sutvertas gyventi negatyvume. Mes taisyklingai nefunkcionuojame, kada esame negatyvus. Mes nefunkcionuojame taisyklingai, mes nemastome teisingai, mūsų dvasia yra negerai, mes tiesiog esame ne savo vietoje, kai esame nusivylę ar depresijoje. Žinai ką, tu nebuvai sukurtas būti tokiu. Netgi po kritimo, netgi ir po kritimo. Jeigu aš buvau sukurtas gyventi depresijoje, tada, kai aš tik tapčiau nusivylęs, turėčiau ir jaustis geriausiai, bet aš nesijaučiu geriausiai. Taip pat ir tu nesijauti. Ar jūs visi pasakysite amen, ar tik žiūrėsite į mane? Stebėkite. Sutrinka atmintis, atsiranda miego sutrikimai, emociniai susierzinimai tampa kasdienė norma, sutrinka imuninės funkcijos, ko pasiekoje atsiranda polinkis sirgti peršalimu ir gripu, tik nuo negatyvaus mąstymo. Ši informacija nėra paimta iš kažkokio tai puspročio tinklalapio. Tai yra daktarai iš Mayo klinikos. Jie atliko daug tyrimų, daug testų, tyrimą po tyrimo. Mums iš tiesų nereikia jų tyrimų. Žodis mums sako tą patį, bet žinote, ką aš pasakiau? Aš taip noriu Dievo pagalbą atitraukti visus tos velnius šalin ir noriu, kad šitie žmonės dabar išgirstų, kodėl jie turi kalbėti šį Dievo žodį, kodėl jų išpažinimas turi būti žodėje pozityvus, kad jie galėtų patirti tai savo kailiu. Negatyvumas taip pat gali būti pasiekmė pastovaus bandymo atlikti daugiau negu įmanoma, jau ir taip perpildytame grafike. Na, aš suvokiu, kad tai liečia tik tai 3 ar 4 žmonės iš mūsų bažnyčios, nes visi kiti turi tiek daug laiko daryti, ką tik tai benorėtų. norėtų. Pasiklausykite, negativumas taip pat gali būti pasiekmė pastovaus bandymo atlikti daugiau negu įmanoma, jau ir taip perpildytame grafike. Jeigu žmonijos istorijoje buvo tokia karta, kuriai būtų reikėję 37 valandų paroje, tai mes. Jeigu kam nors būtų reikėję 12 dienų savaitėje, 137 dienų kiekviename mėnesyje, tai mums. Ar mes tik taip mastome? Dėl to, kad mes niekada nerandame pakankamai laiko padaryti viską, ką mes manome, kad mums reikia padaryti. Mes privalome patekti į 45 futbolo žaidinės per metus, į 45 beisbolo žaidinės. Mes privalome patekti į aną gimtadienį, nuvykti į aną gimtadienį, į tą šventę, į dar kitą, ir į kitą, ir į dar kitą šventę. Ir jeigu tu pas juos nenuvyksi, jie supyks, kadangi jie buvo pas tave atvažiavę. Taigi perpildytas grafikas. Ką tai sutveria? Daugiau, dar daugiau, dar daugiau ir dar daugiau ir dar daugiau negativumo mūsų gyvenimuose. Tyrimai rodo, kad tie, kurių gyvenimo būdas konkurencingas, įtemptas ar pastoviai siekiantis tobulumo, dažnai turi padidėjusi lygmenį kenksmingų amino rūkščių – ir žalingo proteino kraujuje, kuris gali sukelti arterijose uždegimą bei širdies problemas. Ir žinoma, kai mes pajaučiame šiuos simptomus, mes už tai kaltiname Dievą. Na, aš esu krikščionis, tačiau turiu šią žalingą amino rūgštį, arba šis hormonas padidėjęs mano organizme, arba psichologinė problema. Dieve, kodėl tu manęs neišgydai? Dievas sako, kodėl tu nenustoji rūpintis ir jaudintis? Nustok planuoti savo gyvenime ir palsė gerai. Na ką, šlovė. <laughs> Paklausykite, Mayo klinika praneša, kad žmonės – kurie sutelkia dėmesį į pozityvumus, o ne į negatyvumus, turi geresnę sveikatos būklę. Jų gyvenimo trukmė ilgesnė. Taigi, jeigu žmonės tiesiog fizinėme kūne fokusuojasi į pozityvius dalykus, tai prailginu jų gyvenimus. Todėl akivaizdu, jeigu aš mastau tikromis mintimis, aš niekados nemirsiu. šlovė. Atkreipkite dėmesį. Žiūrėkite, ką tai padaro. Jų gyvenimo trukmė ilgesnė, mažesnis protiško negalavimo, tokio kaip depresija, ligmuo. Mažiau tikėtina, kad jie susirgs įprastų peršalimų, širdies ir kraujagislių lygomis. Gebės lengviau susidoroti su stresu. Čia tai bent, vien dėl to verta stengtis. Tik dėl to, kad būtų galima lengviau kovoti su stresu. Taigi aš mastau pozityviai. Žiūrėkite, draugai, tai nėra pamokslininkai, kurie tai pasakė. Tai nėra pranašai. Tai yra paprastai, ką mokslininkai atranda. Brolis Brankamas daug šitų teiginių jau yra pasakęs 50 metais. O jie tai atranda tik dabar. Tai, kad Dievo pranašas pasakė prieš daugelį, daugelį metų atgal. Atkreipkite į tai dėmesį. Man patinka ši dalis. Tyrinėtojai tiksliai nežino, kodėl pozityvus mąstymas gali pagerinti bendrą asmens sveikatą. Jie mato tai, jie mato poveikius ir jie mato, kas vyksta, tačiau jie negali suvokti, kodėl tai vyksta. Dabar pažiūrėkime, kaip Negatyvus mąstymas paveikia tavo sveikatą. Negatyvus mąstymas sukelia galvos skausmus, kūno skausmus ir daugybę su sveikata susijusių problemų, kurių paprastai neturėtų būti. Ar kas nors iš jūsų apskritai šnekate apie blogas situacijas jūsų šeimoje arba bažnyčioje, blogus įvykius pasaulyje, kas tai bebūtų? Jūs tiesiog tęsite žmoną su vyru, šnekate, šnekate, kalbate apie tai, iš vieno kampo tai apžiūrite iš kito ir galiausiai, kai jūs baigėte apkalbėti, jūs nieko nepakeitėte, tiesiog apkalbėjote. Ir po viso to jautiesi toks nusivylęs. Ir faktiškai pradedi jausti lygos simptomus ir sakai, kas man nutiko. Tavo kūnas atreagavo į tavo žodžius. Ir kūnas pradeda išskirti cheminės medžiagas tavo paties kūno viduje. Galbūt tu nekalbėjai apie savo situaciją, apie kažką, ką tu myli, kuo tu susirūpinęs buvo kalbėta. Ką mes negalime apie tai kalbėti? Žinoma, galime, bet yra atitinkama vieta, kurioje mes turime sustoti. Yra atitinkama vieta, draugai, kurioje mes turime sustoti ir atiduoti viską Dievui. Arba mes susirksime patys. Stebėkite, depresija tai pagrindinė priežastis sukelta nepilnavertiškumo jausmų, menkos savigarbos, baimės ir nerimo. Šie jausmai paprastai sukelia širdies priepolius, smūgius ir bendrą beviltiškumo jausmą. Ir kas tai sukelia? blogos, negatyvios mintys? Tai nėra šalutinis vaisto poveikis. Tai nėra šalutinis poveikis kažko, ką tu išgėriai. Tai yra šalutinis poveikis, tai yra leidimas toms mintims tapti tavo asmenybės dalimi. Jos pradeda ir skatina išskirimą chemikalų tavo kūne. Ir tu save susargdini. Be to, negatyvus mąstymas sukuria stresą, O stresas yra pati pirma daugumos šiandieninių sveikatos problemų priežastis. Nors pasaulyje perpildytame nepykantą ir smurtu išlikti pozityviu yra sunku, siūloma sutelkti dėmesį į save, į savo šeimą ir į tai, ką gali kontroliuoti, o ne į tai, kas yra visiškai ne tavo jėgose. Kiek iš jūsų šį rytą, kai pabudėte, rūpinotės, ar saulė pakils į dangų ar ne? Kas nors iš jūsų? Kas nors rūpinotės, ar mėnulis šią naktį švies, kaip apie žvaigždės, kaip apie penkias atmosferos sferas. Kas nors jaudinotės dėl jų, dauguma iš jūsų net nežinote, kad jų yra penkios. Kiek iš jūsų esate susirūpinę dėl degonies ir azoto ir kitų dujų kiekio atmosferoje, Tarkime, kad jūs kokią dieną atsibusite ir bus per daug degonies ir negalėsite įkvėpti. Jūs dėl to nesijaudinate. Kodėl? Todėl, kad jūs negalite to įtakoti. Kada mes iš vis suprasime, prieisime iki tokio taško, kad suvoksime, kad mes visą tai turime atiduoti Dievui. Kada mes tai suvoksime, kad dauguma, dėl ko mes jaudinamės, dėl ko mes puolame į depresiją, mes tų dalykų negalime pakeisti. Savo gyvenime aš negaliu pakeisti kai kurių aplinkybių. Ir jūsų gyvenime aš to negaliu padaryti, lygiai taip pat, kaip aš negaliu kontroliuoti atmosferos. Ir visgi, jeigu šetonas mane ir tave privers būti nusivylusiais, išvargins mus, į depresiją įvarys, padarys mus negatyviais, jisai įtakos mūsų pergalį, įtakos mūsų džiaugsmą, įtakos mūsų vaikščiojimą su Dievu ir jisai pasiglemš mūsų sveikatą tiesiai mums iš ponosių. Ir viskas prasidės čia, protė. Ir jis naudos mūsų pačių mintis, kaip galinga amunicija savo rankoje. Jeigu kas nors išeidamas po susirinkimo pagaus velnę, prilaikykite jį, aš norėčiau jiems smokti tiesiai į burną. O, jis mane taip supykdo dėl to, ar ne? Oho. Yra žmonės, kurių gyvenimai yra apsupti negatyvumo. Jie yra kamuojami lygomis kaip vežys ir kitais, sekinančiais negalavimais. Pažiūrėk, kaip tu esi sukurtas. Man tai yra kažkas nepaprasto. Šis dalykas, į kurį mes dabar žiūrėsime, vadinasi cheminiai ženklai. Yra atitinkama smegenų dalis, kuri išskiria skirtingus chemikalus, sėtinus su skirtingomis emocijomis. Taigi, pavyzdžiui, pyktis lastelių ligmenyje atrodo kitaip nei džiaugsmas. Tavo mintis taipogi gali skatinti kūno cheminės reakcijas. Mano mintys mano mintys skatins cheminės reakcijas mano kūne. Dabar aišku, kodėl Biblija sako, kaip žmogus masto, toks jis ir yra. Taigi, mano mintis išjudins, skatins mano viduje chemikalų išsiskyrimą, kurie kūnui atneš arba naudą, arba žalą. ir tu pradedi rašyti vieną maldos prašymą po kito, pasimelskite už tą, daktaras manyje surado kažką, kai realybėje priežastis yra čia galvoje. Aš nesakau, kad jūs esate bepročiai, aš sakau, kad tai yra mintis, apie kurias mes mastome. Stebėkite, pavyzdžiui, tavo delnai prakaituoja tada, kai esi susinervinęs. Žiūrėkite, kas vyksta. Delnai prakaituoja tada, kai esi susinervinęs, kadangi mintis skatina tavo adrenalino atsargas. Tai yra tavo kūno cheminis atsakas tavo mintims. Viešpatė pasigailėk. Tu nori man pasakyti, kad mano mintis, kurios yra nematomos, faktiškai jos atsako ir reaguoja į chemiją, kuri yra mano kūne? Cheminis atsakas tavo mintims. Taigi kas būtų, jei tu ir vėl ir vėl mąstytum apie adrenaliną išskiriančias mintis? Ar tavo kūnas taptų priklausomas nuo adrenalino išsiskirimo? Taip. Taigi, vienas iš pagrindinių teigiamo mąstymo poveikių yra tas, kad tu paveiki cheminės sistemas savo kūno viduje. Atminkite, tai nėra kažkoks proto išgalvotas reiškinys. Tai nėra psichoanalizė ar kažkas iš jų panašių dalykų, tai yra tiesa. Stebėkite pamokslas, kaip aš buvau su Moze. Te tai tas, kuris silpnas, pasakys, aš stiprus. Matote, tiesiog sakyk savo širdyje, pasakyk, dabar aš esu stiprus. Dabar aš priėmiau Jėzų kaip savo išgydytoją. Ir daugiau niekados neigiamai neliūdik. Niekados. Kokie tai metai? 1951. Pasakysi, tai jau pasenę. Kiek iš jūsų jau turite tai savo gyvenime? Kiek iš jūsų jau gyvenate šią 51 metų citatą? Na ką, galbūt mums reikėtų atsinaujinti. Iki šios 51 metų citatos. Šlovė viešpačiui. Pamokslas mano įgaliojimas, vėl 51-ieji. Dabar kiek iš jūsų stovinčių ten maldos eilėje dabar patikės visą savo širdimi, kad tu esi, kad tu būsi išgydytas, tikėk to visą širdimi, kad tu pasveiksi, ar tu dabar pavedi save viešpačiu Jėzų ir sakai, aš dabar priimu tave mano dangiškasis tėve, kaip mano gydytoja, ir šį vakarą iš tavo malonės, nesvarbu kas be nutiktų, Kai aš eisiu tą maldos eilę, aš priimu tavo palaiminimus. Amen. Ir aš tikiu, kad kai ant manęs bus uždėtos rankos, aš pasveiksiu, aš daugiau niekados. Aš niekados daugiau neturėsiu neigiamo liudyjimo. Aš tikėsiu viešpačiu. Dabar paklausykite, draugai, jūs suvokite, kad sąlygos, kurios yra pasaulyje ir žmonėse, kurie yra aplink jūs, tai neturi būti tavo liudijimu. Mes pasaulio nesustabdysime ir nepaversime jo mileniumu, bet jis neturi būti tavo liudijimu. Pasaulis yra siaubingoje būklėje. Aš žiūriu į save, į savo dvasinę būklę ir aš esu geresnėje būklėje negu bet kada nors anksčiau savo gyvenime. Dievo žodis mane keičia, jis keičia mane. Aš vaikštau tokiais keliais, kuriais dar niekada nebuvau žengęs. Pasaulis yra siaubingoje būklėje, bet tai nėra mano liūdėjimas. Dauguma žinio žmonių yra siaubingoje būklėje, bet tai nėra mano liūdėjimas. Bet jeigu tu būsi neatsargus, tu leisi savo pačiam tapti tokiu užlietu tais visais dalykais, kurie yra aplink tave, tiek daug dalykų, ekonomika, tauta, viskas jau binga, viskas yra prastai, bet tai neturi būti tavo liudimu. Žiūrėkite, aš daugiau niekados neturėsiu neigiamo liudėjimo. Aš tikėsiu viešpačiu. Ar jūs pakelsite savo rankas, pasakysite, aš tuo tikiu. Aš dabar tai išpažįstu. Ir vėl jisai sako, dabar išgydymas tai nėra kažkas, ką tu tiesiog pasakai. Na, aš taip, aš tikiu tuo, aš tikiu tuo. Dabar viskas gerai. Jei tai yra geriausia, ką gali padaryti. Tiesiog protiškai arba tiesiog sakyk, na, aš taip, aš, aš matau tai, aš tikiu tuo. Aš priimu tai. Tada, jei tu priimi tai tų žodžių pagrindų, kartok juos vėl ir vėl. Ištark tai garsiai. Ar Dievas turi tave išgirsti garsiai sakantį? Broli juniorai, junioras turi išgirsti juniorą. Donis turi išgirsti Donį. Kodėl? Kad mano pasąmonė galėtų išgirsti mane sakantį, kad tai esu aš. Aš esu tai. Ar jūs suprantate, ką brolis Branhamas čia sako? Brolis Branhamas kalba čia apie tai, ką daktarai dabar vadina smegenų perprogramavimu neuroplastikos pagalba. Šlovė Dievui. Taigi tu tiesiog iš naujo, ir iš naujo, ir iš naujo kartoji žodžius. Žinot, ką jūs turite sakyti iš naujo ir iš naujo? Remos nereikia kartoti iš naujo ir iš naujo. Jūs kartojate logosą. Jūs kartojate iš naujo, iš naujo ir iš naujo ir staiga Dievas pakeičia tai į remą. Ir daugiau kartoti nereikia. Šlovė viešpačiui, aleliuja. Bet jūs paimate logoso, jūs tiesiog iš naujo ir iš naujo ir iš naujo kartuojate, aš krikščionis, aš išlaisvintas, aš pripildytas šventai dvasia, aš einu su Dievu. Kol galiausiai tu to patiki. Žiūrėkite, tu priimi tai tų žodžių pagrindų. Kartok juos vėl ir vėl ir vėl. Ištark tai garsiai. Kartok vėl ir vėl ir vėl. Oho, kiek pakartojimų. Sakyk, aš išgydytas, aš išgydytas, sakyk tai tol, kol tu faktiškai tuo tikėsi. Taigi kitais žodžiais, kada tu pradedi tai kartoti, tu dar to netiki faktiškai. Tu tiki tuo, bet tu dar netiki tuo. Suprantate? Tu tiki tuo, bet iš protinio taško tik tai. Taigi kaip mes gauname tai? Mes kartojame iš naujo ir iš naujo ir iš naujo. Palaukite, kodėl tau reikia tai kartoti iš naujo, iš naujo ir iš naujo? Ir kodėl reikia garsiai sakyti? O koks būtų skirtumas tada, jeigu mes tiesiog pasakytume tai vieną kartą ir savo širdyje? Tu perprogramuoji savo protą. Tu keiti savo blogąjį minčių pasaulį. Ir daktarai tai vadina kalbėjimasis su savimi. Tu perprogramuoji save. Na, šlovė. Aš esu perprogramuojamas, todėl būsiu perkeistas. Ar jūs suvokite, kad dabar jie atrado, kad mąstydamas apie teisingus dalykus, tu faktiškai gali pakeisti patį save. Viešpatė pasigailėk, kad faktiškai mes patys galime tapti tokie, koks yra mūsų mąstymo atvaizdas. O mano broli sesė, jeigu tai veikia fizinėme kūne, kaip tada apie antgamtinius dalykus su Kristaus protu? Jeigu aš girdžiu pamokslaujant apie paimimą, aš kalbu apie paimimą, aš vaikščiu į paimime, ar mano paties lastelės tada nepriims paimimo minčių? Šlovė viešpačiu. Tu priimi tai tų žodžių pagrindų, kartok juos vėl ir vėl. Ištark tai garsiai. Kartok vėl ir vėl. Sakyk, aš išgydytas, aš išgydytas. Sakyk tai tol, kol tu faktiškai tuo tikėsi. O kada tu tuo tiki, tai ir išsipildys. Neturėk neigiamo liudijimo. Kiekvieną kartą tau išpažįstant, na, Šiandien aš vis dar jaučiuosi blogai. Grįžk iš karto į tą teisingą vagą, kurioje buvai pačioje pradžioje. Nori pasakyti, mūsų žodžiai gali kliudyti kuriamą įgaliai? Ar jūs tikite tuo? Lygiai taip pat kaip tikite septyniais anspaudais, griaustiniais. Taigi, kai už mus yra meldžiamasi, ar už fizinę bėdą mūsų kūne, ar namuose, ar vaikščiojame su Dievu, mes kartojame ir kartojame ir kartojame išpažinimus. Ir staiga kažkas prieina ir sako, kaip tautiesi, braličimai? O, o viešpatie, o, o, aš tiesiog. Jų išpažinime yra tokia didelė gale, kad kai tu nuo jų pasitrauksi, tu pajusi jų simptomus savo kūne. Tu būsi toks nusivylęs kaip ir jie. Na ką, šlovė. Žiūrėkite, čia nėra tokio vyro ar moters, kurie būtų krikštyti šventai dvase ir galėtų pradėti išpažinimą šiais žodžiais. Aš tikiu, kad aš praradau šventąją dvasę. Aš tikiu, kad ji nuo manęs pasitraukė. Tu pulsi tiesiai į apačią. Ar tu sakai, kad mūsų žodžių gale yra antie galinga, kad ji gali paveikti mumise gyvenantį Dievo buvimą? Nors šventoji dvasia buvo tavo viduje, jinai buvo tavo, ji užanspaudavo tavo sielą, bet tu sakai, aš neturiu jos, aš nebejaučiu jos, kažkas negerai, aš praradau ją. Viešpatė, padėk mums, Stebėkite. Gerai, atveskite ponę. Ar tiki visą širdimi? Tikėk, Jėzus Kristus kaip tik dabar tave išgydo. Oh, Eik, dėkodama Dievui, sakydama, garbinu tave, viešpatė, garbinu tave. Niekados neturėk negatyvaus liūdėjimo. Liūdik pozityviai. Jėzus jau mane išgydė. Aš sveika. Žiūrėkite. Eik! ir tu gausi savo išgydymą. Ji jo negavo stovėdama ten ant pakilos. Labai dažnai žmonės gadavo ten išgydymą ir jį prarasdavo, tačiau jinai niekada jo negavo ten. Bet jis sako jai, kaip jinai gali gauti jį. Išpažink, liūdik pozityviai, nekalbėk apie negatyvumą. Jeigu darysi tai, ką aš tau sakau, tu įžengsi į savo išgydymą. Jis nepasakė, kad jinai gavo išgydymą tenais. Niekada neturėk negatyvaus liūdimo, liūdik pozityviai, jis sako, Jėzus jau mane išgydė, aš sveika. Jėzus jau mane išgydė, aš sveika, aš nebūsiu sveika, aš sveika. Eik ir tu gausi savo išgydymą. Atkreipkite dėmesį, nežiūrėk į savo negalavimą, išlaikyk nukreiptą žvilgsnį į pažado davėją, viešpatį Jėzų Kristų. Išlaikyk nukreiptą žvilgsnį į jo žodį. Jis yra tas, kuris pažadėjo. Jis stebi tai, kad tai išpildytų. Jis laiko pažadą savo delno įduboje. Ir jo širdies gelmėje jis ilsisi. Jo žodžiai turi būti tiesa. Nustok mąstyti apie savo ligas Kaip tu tai padarysi, jeigu esi sužeistas? Kaip tu tai padarysi, jeigu tau skauda? Aš nežinau, kaip tu tai padarysi, bet tai gali būti padaryta, kitaip jis nebūtų mums to pasakęs daryti. Yra būdas, kuriuo mes galime žvelgti ir sakyti, tai ne aš. Ar suvokite, tai ne aš. Šita liga tai nesu aš. Tai yra tiesiog laikina būsena. Šita situacija, kurioje aš esu, tai nesu aš. Kristus nenori, kad aš būčiau joje tokiu. Nustok mąstyti apie savo ligas, bėdas. Ir bažnyčia pasakė, išlaikyk savo žvilgsnį nukreiptą į Jėzų. Tiesiog turėk į savo mintise, mąstyk apie jį. Koks jis meilus, koks jis malonus, kokie jo pažadai. Jei tu sergi, pradėk mąstyti štai taip. Jis buvo sužeistas už mano kaltės ir sumuštas už mano nuodėmės, bausmė dėl mano ramybės, krito ant jo. Amen. Jo žaizdomis esu išgydytas, išlaikyk savo protą sukoncentruotą tokiu būdu. Savo protą? Ne savo sielą? Išlaikyk savo protą sukoncentruotą tokiu būdu, tavyje kažkas įvyks, taiga pajausi, lyg kažkas būtų prie tavęs prisiartinės. Patepimas nužengs ant tavęs ir tu pakelsi nuo tos kėdės. Aleliuja. Artinkitės prie viešpatės ir jis prisartins prie jūsų. Pažiūrėkime dabar į kai kuriuos faktus, medicininius faktus, kurie buvo įrodyti, kokie yra negatyvaus mąstymo padariniai. Nusivylimo jausmas. Negatyvių jausmų lygmuo gali prasidėti pikčiu, nusivylimu, irzlumu, o baigtis nerimu ir depresija, įskaitant daugumą kitų jausmų, iš kurių nei vienas nėra malonus. Fiziniai poveikiai. Kūnas sumažina ginamąjį apsisaugojimo lygmenį, kadangi negativumas atima dalį mūsų energijos. Ar jūs kada matėte depresuotą, tačiau prisuptą kaip laikrodį žmogų? Dauguma depresijos apimtų žmonių nesijaučia, lyg būtų prisukti kaip laikrodžiai. Jie jaučiasi lyg senoviniai laikrodžiai, kurių jau aštuonis mėnesius niekas neprisuka. Jie neturi jėgų, jie nenori niekur eiti, jie turi menką savigarbą, jie nenori su nieko susitikti ir nenori eiti bažnyčią. Ir aš nesistebiu, kodėl šetonas stengiasi sustabdyti žmonės nuėjimo į tikrą bažnyčią, kurioje yra tikra tiesa. Jisai bijo tų žmonių, kai jie eina į Dievo namus. Šetonas neturi nieko prieš, kai tu eini į parduotuvę. Bet broli, o neik tik tai bažnyčia, kur yra išlaisvinimas, sako šetonas. Oho, Taipogi, ekstremali negatyvi emocinė būsena gali sukelti valgymo sutrikimus, nuo persivalgymo iki visiško apetito neturėjimo ir nenoro pakankamai valgyti ir net dėl to nesirūpinti. Tai kyla iš negatyvių minčių. Tu tampi toks depresuotas, kad tau nebesvarbu, ar tu iš vis valgai, ar tau plaukai sušukuoti, ar tu išsimaudęs, ar tu dvoki kaip keulė, tau nesvarbu. Asmens nusigrėžimas nuo galimybių ir pertekliaus tekmės. Kai mes esame negatyvioje būsenoje, mes nepritraukime tų elementų, kurie galėtų pagerinti mūsų gyvenimus. Vietoj to mes pritraukime aplinkybės, kurios mums sufleruoja, kad kažkas yra negerai. Ir mes užstringame. Ir žmonės, kurie tampa nusivylę ir negatyvus, kai kas nors bando su jais pasikalbėti ir būti pozityviu. Jeigu būsi per daug pozityvus, tie nusivylę žmonės kitas iki nebenorės su tavimi bendrauti, nes jie manys, kad tavęs nesupranta. Tačiau bus ir tokių kartų, kai jie tave supras. Bet dažniausiai nusivylę žmogus nori bendrauti su kitu nusivylusiu žmogumi. Kodėl? Nes jie gali bendrauti kartu apie tą patį negatyvumą. Ar jūs padėsite man pamokslauti, ar tik žiūrėsite į mane? Paprastai tariant, kai mes tęsime negatyvų mąstymą, mes pritraukiame negatyves emocijas ir įvykius. Tokiu būdu žmogui būnant negatyvioje būsenoje viskas rodosi man nesisekti. Negatyvus poveikis kitose žmonėse. Ar tu kada nors susimastei, kad tu savo nuotaiką gali daryti įtaką kitiems? Prisimink, kai giminaičių, draugų ir kažkuriam bendradarbiui rodos nesėkminga diena. Kaip tu tada pradedi jaustis, kai tu su jais susiduri? Tu gali priversti kitus jaustis lygiai taip pat kaip tu, kai esi paskendęs savo negatyviose mintise. Dieve atleisk mums visiems už tai, mes tai visi darėme. Vienas rimčiausių negatyvaus mąstymo poveikių yra tas, kad jis sukelia fizinius negalavimus ir ligas. Faktiškai daktaras Louis High teigia, kad įsisenėjusios negatyvios mintis ir negatyvus jausmai, nuo kurių nėra išsilaisvinama, gali sukelti netgi vėžį. Prašau, paaiškinkite man skirtumą. Mes pamokslausime prie žmonės, kurie rūko, prieš žmonės, kurie kramto tabaką. Ir žino, toks žmogus kramtantis tabaką Jisai spjaudys tą tabaką visai ir sakys, jūs jam pasakysit, tu veidmainy, tai sukels tau vėžį tas tabako kramtimas. Ir po to jūs ateinate į bažnyčią su netleidimu savo širdyje, su kartėliu ir blogais jausmais. Koks skirtumas tada, jeigu tu susirgsi vėžiu dėl netleidimo, o jis dėl tabako? Jūs abu teršite Dievo šventiklas. Pasiklausykite to. Vidutinis asmuo turi virš 30 tūkstančių minčių per dieną. Dabar aišku, kodėl dienos gale mes tokie išvargė. Atkreipkite dėmesį, nekontroliuojamame minčių gyvenime mes sukeriame tinkamas sąlygas negalavimams. Mes patys save susargdiname. Tyrimas atskleidžia, kad baimė Aš noriu, kad jūs pasiklausytumėte to. Ir kai aš tai perskaičiau, tai aš taip supikau, kad galėjau dvi spurgas iš karto suvalgyti. Tokiu būdu aš išreiškiu savo pyktį, valgydamas spurgas ir sneakers batonėlius. Tyrimas atskleidžia, kad baimė pati iš savęs skatina, iššaukia daugiau nei 1400 žinomų fizinių ir cheminių reakcijų ir aktyvuoja daugiau nei 30 skirtingų hormonų. Ir tai yra viena baimės emocija. O tu meluojantis šetonė. Taigi kiekvieną kartą jam, bandant mus išgazdinti, brolidžimai, 1400 reakcijų įvyksta mūsų organizme tai nepaveikia jūsų sielos. Jis yra užanspauduota, kaip aš jums sakiau, šetonas nesijaudina dėl jūsų sielos. Jisai žino, kad jinai yra jau Dievo akivaizdoje, jinai yra užanspauduota, bet jis dar turi prieimą prie proto ir prie kūno. Baimė pati iš savęs skatina iššaukia daugiau nei 1400 žinomų, įdomu kiek dar yra nežinomų reakcijų, kurias jie dar atras, 1400 žinomų fizinių ir cheminių reakcijų ir aktyvuoja daugiau nei 30 skirtingų hormonų. Todėl atleidimui yra intelektinės ir medicininės priežastys. Tai pasakė ne pamokslininkas, tai daktaras. Oho. Oho. Toksinės atlikos pagamintos toksinių minčių, sukelia šias ligas. Diabetas, vėžys, astma, odos problemos, alergijos ir taip toliau. Sąmoningai kontroliuok savo minčių gyvenimą ir pradėk savo smegenų detoksifikacijos procesą. Mums nereikalingas kepenų išvalymas, inkstų išvalymas, mums reikia proto išvalymo, aš tikiu. Medicininiai tyrimai vis dažniau priveda prie fakto, kad mąstymas ir sąmoningas tavo minčių gyvenimo kontroliavimas yra be ne vienas geriausių būdų, jei ne vienintelis geriausių, skirtas tavo smegenų detoksifikacijai. Tai leidžia pašalinti toksinės mintis ir emocijas, kurios užima ir kontroliuoja tavo protą. Vidutinis suaugęs žmogus turi 300 negatyvių minčių per dieną. Apie vieną mintį per 2,5 minutės. Pagal vidurio vakarų streso kontrolės centrą. Ir aš bandžiau išsiaiškinti, ar yra koks nors stebuklingas rutulys ar magiškas vaistas, kažkokia tai pudra ar milteliai, ar žalės limonadas, ar kažkas, kas išlaisvintų nuo streso. Ir galiausiai aš dabar suprantu, kad aš tai nešiojau savo kūnę visą tą laiką. Streso laisvinamieji. O, garbė. Ar galiu tęsti, ar jūs dar galite klausytis? Žiūrėkite. Fenomenas tai pavadintas nocebo efektu gali paaiškinti, kodėl kai kurie žmonės praneša apie šalutinius poveikius, kurie nekaip nesusijęti su vartojimais vaistais, naujausių tyrimų duomenimis. Dauguma žmonių yra girdėję apie placebo poveikį. Kai žmonės neaktyviais vaistais ar terapija pajaučia pagerėjimą simptomuose, tyrinėtojai sulygina naujus vaistus su placebo, kad nustatytų tikrą terapijos naudą. Placebo poveikis gali pagerinti žmogaus savijautą, tačiau kartais netikra piliulė gali turėti ir priešingą poveikį. Tikėdami, kad jie priima aktyvius medikamentus, kai kuriuose pacientuose atsiranda šalutiniai poveikiai nuo placebo vartojimo. Šis fenomenas yra pramintas nocebo, kuris lotynų kalboje reiškia aš pakenksiu. Placebo lotynų kalboje reiškia aš pamaloninsiu. Šis nocebo poveikis paaiškina, kodėl žmonės girdami tikrus medikamentus kartais patiria šalutinius poveikius, kurie neatrodo, kad būtų sukelti pačio medikamento. Kai aš tai perskaičiau, man tai priminė žmonės, kurie eina į bažnyčią. Jie pajaus tokius poveikius, kurie neturėtų būti sukelti to, ką jie girdi pamokslaujant. Ir todėl aš susimastau, galbūt jie turi nocebo poveikį. Draugai, aš noriu, kad jūs to pasiklausytumėte, mane tai pribloškė. Šie taip vadinami nespecifiniai šalutiniai poveikiai gali turėti rimtas pasiekmes. Tyrinėtojai pabrėžia Amerikos medicinos asociacijos vasario 6 dienos žurnale. Tokie šalutiniai poveikiai gali pareikalauti pacientą nutraukti medikamentų gerimą arba mūsų atveju ėjimą į bažnyčią arba gydytojus nutraukti veiksmingų vaistų išdavimą. Medicininių tyrimų apžvalgoje Barskio komanda įvardino kelis faktorius, kurie, rodos, yra susėti su nacebo poveikiu ir nespecifiniais pašaliniais poveikiais aktyviuose medikamentuose. Kai kurie kuriems pozityvaus mąstymo gale gali būti placebo poveikio priežastimi. Tačiau pagal tyrėjus negatyvus mąstymas pats iš savęs turi galę. Pacientai, kurie prieš geriant medikamentus tikėsi sekinančių šalutinių poveikių pasireiškimo, greičiausiai jų ir susilauks. Taipogi didelę įtaką turi pasiūlymo patarimo gale. Vieno klinikinio tyrimo metu tyrėjai apžiūrėjo pacientus, kurie buvo įspėti apie galimus šalutinius poveikius jų virškinamajame trakte, sukeltus nuo geriamų vaistų. Todėl tiems pacientams tikimybė pajausti šalutinio poveikio simptomus buvo daug didesnė nei tiems, kuriems nebuvo pranešta apie galimus šalutinius poveikius. Taigi kitais žodžiais man ir broliui Teriui jie pasiūlo išbandyti naujus vaistus ir jie pasakys broliui Teriui, žiūrėk ponia Hornai, yra maža tikimybė, kad e, tavo skrandyje atsiras spazmai. Jie man to nesako. Daugeliu žmonių, kuriems jie tai pasakė, jie ir turėjo tos spazmus. Kodėl? Nes jie to tikėjosi. Dabar tai aišku, brolis Brakamas pasakė, tu gauni tai, ko tu tikėsi. Žmonės eina į bažnyčią nieko nesitikėdami ir jie nieko negauna. Tu ateini į bažnyčią tikėdamasis kažką gauti ir tu tai gausi. Atkreipkite dėmesį. Vieno tyrimo metu buvo atrasta, kad daugiau nei 90 procentų žmonių, kurie buvo kategorizuojami kaip alergiški penicilinui, iš tiesų galėjo vartoti peniciliną per burną. O, o. Taigi štai ši grupė, žmonių grupė, jie sako, o ne, neduok man penicilino, tai užmuš mane. Bet jie davė jiems peniciliną kitoje formoje ir 90 procentų galėjo jį priimti be jokios žalos. Na, šlovė. Kartais ir viešpats sukeičia tą dvasinį peniciliną tokiu būdu. Ano tyrimo autorių yra įmanoma, kad kai kurie pacientai, kurie bijojo neigiamos reakcijos į peniciliną, klaidingai atpažino simptomus, kilusius ne dėl penicilino. Kito tyrimo metu pacientai rinkėsi mėlynas placebo piliulės, dažniau praneždavo apie mieguistumo poveikį, nei tie, kurie rinkosi rūžavos spalvos piliulės. Nesijuokite, galbūt kai kurie iš jūsų buvote to tyrimo dalyviais. Įdomu, kodėl tie natūralūs migdomieji, kuriuos jūs perkate parduotuvėje, yra mėlynos spalvos piliulės. Ir geltonos. Nes jie žino jūsų požiūrį, kaip jūs renkatės. jeigu jie atidengia šią paslaptį fizinėje sferoje. Ar dar kas nors abejoja, kad mūsų tėvas dabar atidengia paslaptis mums, nes mes dabar esame galvos amžiuje. Šie dalykai prieš 15 ar 20 metų būtų mus išvedę iš protų. Bet dabar mes esame čia, klausome apie dalykus, pamokslaujimus ir sakome viešpatė pasigalėk. Tada Liuterio dienomis tai nebūtų davę mums jokios naudos, ar sėkminių dienomis. Tu turi pamokslauti tai, kad tai būtų suprasta, protė, proto amžiuje. Tai yra intelekto amžius. Atkreipkite dėmesį, pacientai rinkėsi mėlynas placebo piliulės dažniau praneždavo apie mieguistumo poveikį, nei tie, kurie rinkosi rūžavos spalvos piliulės. Tyrėjai pabrėžia tai, kad vieno tyrimo metu pacientai susijėjo raudonas, oranžinės ir geltonas piliulės su stimuliuojančiais vaistais, o mėlynas ir žalias su raminančiaisiais. Jie tik pažiūrėjo į tabletę ir sako, o, aš toks pavargęs. Net iki lovos negali prieiti. O tai yra cukrinė tabletė mėlyname apvalkale. Nu. Viešpatė pasigailėk, vaikai. Jeigu toks paprastas dalykas yra toks galingas, kaip mes tada išsisuksime, jeigu dabar sakome, mes girdime pamokslavimo žodį, jisai įves mūsų kūno perkeitimą. Jeigu kažkas tokio paprasto, kaip spalva piliulės, gali taip tave psichologiškai paveikti tavo požiūriu, tai argi ne Dievo žodžio gale privers mūsų kūnus būti perkeistais? Viešpatė pasigailėk. Stebėkite, kaip nuostabu. Tai kągi galėtume padaryti. Ataskaitoje patariame, kad daktarai ir seselės turėtų būti apmokyti, kaip geriau komunikuoti su pacientais, kad išvengti negatyvių patarimų. Pacientams nereikia žinoti tiek daug neigiamos informacijos apie blogus dalykus, kurie jiems gali nutikti. Aš manau, kad tai taip pat galioja pamokslininkams – O, turi būti balansas. Kas būtų, jeigu aš pamokslaučiau viską iš eilės? Aš noriu duoti jums pakankamą informacijos, kad jūs galėtumėte palikti šią vietą. Jūs žinote tai taip pat gerai kaip ir aš. Jūs skaitote laikraštį, kas tai bebūtų. Ir jie turi tenais tą didelę reklamą, kurioje pavaizduota graži saulė, žalia žolė. Tada tu atverti kitą pusę ir parašyta, gali sukelti šalutinį poveikį, kojus marvė, gali sukelti tą, gali sukelti tą, gali sukelti tą, gali sukelti tą. Gali sukelti tą. Ir tada sakai, aš nenoriu vartoti šių vaistų dėl šių visų šalutinių poveikių. Ir dabar jie jau pradeda permastyti ir sakyti, žinot ką, galbūt mes tai sukėlėme tau. Įdomu, ar pamokslininkai galėtų būti negatyvumo skleidžiamo apie žodį priežasties dalimi. Aš galėčiau skirti visą laiką pasakojimui, kiek žmonių paliko bažnyčią, kiek nusigrėžė nuo Dievo, arba aš galiu išlaikyti balansą ir sakyti, kiek dar liko ištikimųjų, kiek dar tokių, kurie laikosi už Dievo, tokių, kurie turi tokį didelį ryštą, kaip niekada anksčiau. Ar ne? Žiūrėkite, draugai, aš ateinu į bažnyčią, kad pasimaitinčiau. Aš nesimaitinu informaciją, kiek žmonių išėjo iš bažnyčios. Ar jūs suvokiat, aš nesimaitinu informaciją, kiek ten yra tų iškrypelių. Aš nesimaitinu tais dalykais, taip mes kalbame apie tai, bet tai nėra mano maisto racionas. Paklausykite to, tai mane absoliučiai pribloškė. Ar žinojote, kad iki 95 procentų fizinių sveikatos sutrikimų tiesioginė pasiekmė yra jūsų minčių gyvenimas? Leiskite rasti vietą pabaigai. Mes pratesime šį seminarą rytoj ryte. Po praėjusio pamokslo brolio Lujo Nukas pasakė, ar jis daktaras ar pamokslininkas? Nei vienas iš jų. Žiūrėkite, kada tau ateina mintis ar emocija, tavo smegenys išskiria neurosiųstuvus. Neu... Neu... Medikai turbūt juokės iš manęs, kai aš tariu šį žodį ir hormonus, kurie tavo kūne išaukia fizinius atsakus. Jei atsiduri stresą keliančioje situacijoje ir tu ją atreaguoji negatyvia mintimi ar žodžiais, tavo širdis pradeda smarkiai plakti, o tavo kūnas tuo metu išskiria du galingus streso hormonus – kortizolį ir adrenaliną. Ir jūs suvokite, kai zebras – patenka į Serengečio lygumas, o liūtai pradeda spęsti pinklės. Ir į šį zebrą yra nusitaikyta, jis pradeda bėgti. To zebro kūnas išskiria ypatingai didelius kiekius adrenalino. Jeigu tai yra patelė, tai jos reprodukcinė sistema yra atjungiama visiškai. Dauguma kitų pagrindinių jos kūno funkcijų perina į poilsio režimą. Ir viskas, visas adrenalinas yra nukreiptas į vieną tikslą – pabėgti nuo to liūto. Na, ir jinai pabėga nuo to liūto, nuo šios atakos. Ir penkių minučių bėgi ar netgi mažiau, jis sugrįž į tas pačias lygumas, pradės ėsti žolę vėl, adrenalino kiekis jos kūne pradės mažėti ir jinai taps lygiai tokia pati rami, kokia jinai buvo prieš ataką. Tačiau ne mes. Dėl to, kad mes gyvename streso pilname gyvenime. Ir jūs žinote, o tiek daug toks sudėtingas amžius, mūsų kūnai pastoviai kovoja. Tas visas kortizolis, adrenalinas, mes pastoviai skubame, turiu tą padaryti, turiu suspėti aną padaryti. O, o, o, kaip sunku. Tai drasko mūsų skutelius. Mes nebuvome sutverti gyventi su tokiais dideliais chemikalų kiekiais savo kūnuose. Na, šlovė. Čia ne tik yra žmogus, kuris gali jungti šviesą, bet ir žmogus, kuris gali išjungti kortizolį ir tai adrenaliną. Ir duoti mums ramybę sunkumo metu. Atkreipkite dėmesį, šiems hormonams išsiskyrus atsakė į besitėsiantį stresą, Ji turi labai negatyvę įtaką tavo kūnui. Pagreitėja smegenų senėjimo procesas, padidėja riebalų prieaugimo kiekis, slopinama imuninė sistema ir sukeliamas raumenų bei kaulų įrimas. Ir visa tai yra tavo kūno viduje. Taigi dabar tavo mintis ir tavo reakcija į stresą Visa tai tavo kūne, kūnas išskiria natūralius chemikalus, kuriuos Dievas tau davė, bet dabar jie yra išskiriami taip dažnai ir tokiais dideliais kiekiais. Tu greičiau sensti, tu tiesiog dyli. Ir už tai kaltinė arba dievą, arba velnę. Ar įsivaizduoja, kiek tau būtų kainavę daktaro vizitai, kad išgirstum viską, ką išgirdai šį vakarą? Jums būtų reikėję 930 vizitų, kadangi daktarai ką jie gali pasakyti. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, susitiksim rytoj. Ateik po pusės metų nuo dabar. Draugai, paklausykite. Aš tikiu, kad Jėzus yra susirūpinęs dėl mūsų. Paklausykite. Pagreitėja smegenų senėjimo procesas, padidėja riebalų prieaugimo kiekis, slopinama imuninė sistema ir sukeliamas raumenų bei kaulų įrimas. Mes suvokime, kad mes negalime sustabdyti stresą keliančių faktorių, kurie pastoviai yra šiame pasaulyje. Bet išlaisvinimo zona faktiškai yra mūsų viduje. Išmokti, kaip iš Dievo malonės gyventi streso pilname amžiuje ir neužilgo jūs suvoksite, kas padarys jūs nugalėtojomis, mano sesės. Tai nėra jūsų plaukų ir sijono ilgis. Mano broliai, tai nėra tai, kad jūs jau nebedarote ant rankų taturuočių ar ilgų plaukų, kaip mergaitės nenešiojate. Gebėjimas gyventi labiausiai įtemptame amžiuje, kuris tik tai kada nors yra buvęs žemėje ir galiausiai atrasti vietą dieve, kur galėtum išleisti stresą. Jei pozityvių minčių mąstymas ir pozityvių žodžių sakymas taps tavo įpročių, įtemptose aplinkybėse net ir negatyvi mintis iškils, streso hormonų gamyba pradės mažėti ir kūno svoris pradės greičiau kristi. Tobula dieta, aš atradau ją. O viešpatie. Streso hormonų gamyba pradės mažėti ir kūno svoris pradės greičiau kristi. Žinoma, o žmonės galvos, kad jūs vartojate piliulės. O įdomu, kiek jis tų piliulių išgeria per dieną. Tai yra liūdna, draugai. Mes ne tik kovojame su viso pasaulio stresu, Mes turime brandumo stresą, tobulumo stresą, stresą atidėjimo visų mūsų suklupimų į šalį, kad įžengtume į šį atvaizdą pagal jo pavyzdį, kad taptume. Suprantate, kad netgi fiziškai tai dar daugiau streso duoda. Kai tu trokšti būti brandžiu Dievo sūnumi, tai gali tapti tavo protė tokių didelių rūpeščių ir tada tavo kūnas išleidžia daugiau tų hormonų. mūsų mintys ir emocijos kūne atstovauja elektrocheminės reakcijas. Šie chemikalai pastoviai plūduriuoja mūsų kūne ir yra saugomi skirtingose kūno dalyse. Tyrimas aiškiai parodo, kad negatyvios mintis ir su jomis sėtini negatyvus chemikalai turi kenksmingą poveikį mūsų sveikatai. Ir tu turi galimybę tai kontroliuoti. Keisdama savo mąstymo modelį struktūrą, tu gali kontroliuoti savo kūnę plūduriuojančių chemikalų lygmenį. Tu sakai, broli Doni, tu nuvyli mane. Aš niekada nebūčiau pamanęs, kad tu pamokslausi tokius dalykus. Pozityvios mintys. Iš tiesų? Na, aš manau, kad tai reiškia, kad brolis Brahamas tave irgi nuvylė. Brolis Brahamas pasakė, kada pradedi mąstyti apie dievišką išgydymą, pradedi mąstyti apie Kristų, turėk į savo protą apie tai, kas šlovinga, garbinga, Biblija sako, mąstykite apie tai. Jei kokia mintis ateina, na, galbūt tai negali būti taip, galbūt vykščia mintį iš savo proto, kaip galėdamas greičiau. Pradėk mąstyti apie tai, kas pozityvu. Niekados neįsileis negatyvių minčių. Neleisk joms sustoti, tačiau jei taip nutiktų, išlaikyk savo mintis pozityves. Jėzus. Atsistokime. Žiūrėkite pamokslę, jo klausykite, keliomis citatomis žemiau, brolių robai. Jūs turite labai keistą natūrą. Esate gilus mąstytojas. Visados perinate per tiltus, iki jų dar neprieėję. Ir tai yra blogai, tai niekados neįvyksta tokiu būdu, kaip jūs tai suplanuojate. Ir tai sukėlė jumise virškinimo skrandyje problemą. Ir tai, kas yra tai? Šitą natūrą tai sukėlė, proto mąstymas, modelis. Teisinga, ar ne, ponė? Jei tai tiesa, pakelkite savo ranką, ar tai tiesa, daugiau niekas kitas ir negalėtų būti. Visagalis Dievas tai žino, jūs dabar nuvykite visas negatyves mintis. Eikite namo ir valgykite vakarienę ir šlovinkite Dievą. Atiduokite jam už tai šlovę. Ir šis žmogus, jo kūnas dabar pradės atsakyti į tai, į ką. Ir jis stovi ten paveiktas dvasinio atpažinimo, o Dievas davė jam greitą smegenų perprogramavimą. Ar jūs žinote, draugai, kad jie faktiškai paėmė DNR molekulę laboratorijose ir įrodė, kad pakeitus minčių modelį, mąstymo modelį, tai faktiškai pakeičia tavo DNR molekulę ir tai persiduoda tavo vaikams. Ta perkeista DNR, o ne ta, su kuria tu buvai gimęs. Pasakysi, to jau per daug. Iš tiesų per daug. Mano tėvelis tai padarė savo mintimis jis pakeitė mano DNR. Oho. Minties gale. Aš jums paskaitysiu tai rytoj ryte, brolis Brakamas, moteris ateinant pakilos, o jis sako jai, sesė, eik mąstydama, mąstyk pozityves mintis. Jis sustojo ir atsako, net jeigu šetonas pasakys man, kad aš numirsiu. O jisai pasako, nesvarbu, ką jis tau pasakytų. Paimk tai, ką Dievas tau pasakė. <laughs> O viešpatė. Minties gale. Įdomu, Happy Valley. Įdomu, kiek iš mūsų lygų, negalavimų, problemų, depresijos ar liūdėsio, dauguma dalykų, su kuriais mes dabar kovojame, mes juos patys pritraukiame į save. Adrenalinas, hormonai, mūsų reakcijos į baimę, reakcijos į tiek daug kitų dalykų, šetonas paėmė tai ir apsuko prieš mus, mūsų nenaudai. Ar jūs suvokite, kada tėvas sukūrė dangaus platybės? ir pavadino dangaus skliautu. Padarė jį penkių sluoksnių storio skliautą. Tam, kad vietai būtų pakankama erdvės, o žemę padaryti apgyvendinama. Ir jis pavadino tai skliautu, dangumi, o mes tai vadiname atmosfera. Prieš kritimą Dievo buvimas kontroliavo tą atmosferą. Ten buvo atitinkamas kiekis degonies, azoto ir kitų dalykų, kurie ten yra. Bet po kritimo Šetonas tapo atsakingas už atmosferą. Tada jis gauna titulą kunigaištis viešpataujantis ore. Ten jis sužinojo apie barometrinį spaudimą, aukštąjį spaudimą, žemąjį spaudimą. Jis sužinojo apie šiltas oro stroves, oro tekmes, oro įdėjimą, jis sužinojo apie šiltą vandenį, jo pakelimą. Jis išmoko, kaip susidarė šalta oro tekmė su šilta, aukštesnėjame atmosferos sluoksnėje. Ir visą tai darydamas jis išmoko, kaip sukelti tornadus, uraganus ir taip toliau. Jis negali jų sukurti, tačiau jis žino atitinkamą metą ir ciklą, kaip reikia sujungti tuos dalykus ir rezultatas gaunasi tornadas naudoja natūralius Dievo įstatymus, kurie egzistuoja atmosferoje. Kada jisai gavo žemę kaip nusavybė, jisai įskiepijo save į žmogiškąją rasę ir pradėjo suvokti apie kortizolį, adrenaliną, hormonus apie neurosiustuvus. Visi šie dalykai, kurie yra žmogaus viduje, jam nereikėjo jų sukurti, jam nereikėjo sugalvoti kažkokio tai ypatingo dalyko, bet jis apsuka mūsų pačių mechanizmus, mūsų nenaudai, mūsų hormonus, mūsų dalykus, kūno, mūsų chemiją, kuri buvo mums duota Dievo. Jis tai nukreipia prieš mus. Ir tai sunaikina mus. O jeigu aš būčiau tai žinojęs, kai buvau 14. Bet iš kitos pusės dabar tai didingesnis stebuklas, kadangi aš jau 56. Nežinau kaip jūs, draugai, bet iš Dievo malonės šis senas vyras keičia savo mąstymo būdą. Aš jau pradėjau tai daryti, kadangi aš esu truputį pirmiau jūsų, kadangi aš studijuoju tai kelias savaitės, galbūt pusantro mėnesio. Ir aš pradėjau kalbėti apie dalykus kitokiu būdu. Aš jau pradėjau kitaip mąstyti. Ir žinot ką? Aš jaučiu skirtumą. Brolis Brahmas pasakė, aš pasakiau savo žmonai, pasilenkęs virš kojų solelio. Man taip dėl savęs gėda, dėl savo negatyvaus mąstymo. Įdomu, jeigu mes galėtume ištirti savo mintis ir savo žodžius, jeigu tu užrašytum viską, ką pasakei savaitės bėgyje, kiek iš to būtų negatyvių dalykų, dalykų, kurie yra tokie negatyvūs ir tokie žemi ir jie yra prie žodį. Šlovė viešpačiui. Šį vakarą bus krikštas, ateikite, pasiruoškite. Mums taip pat reikėtų padaryti maldą prie altoriaus, tada būtų daugiau norinčiųjų pasikrikštyti. Ar jūs branginate tiesą? Oh my. Dabar aišku, kodėl Izaijas pasakė, tu suteiksi tobulą ramybę tiems, kurie pasitikė tavimi, arba angliškai, kurių protas yra mastantis apie tave. Paimdami nelaisvę kiekvieną mintį. Petras pasakė, susijuosia savo protos trienas. Kodėl jisai pavadino tavo protas trienomis? Strėnos žydams reiškia gebėjimas duoti gyvybę, susilaukti palikonių. Kodėl Petras patalpina palikonius ne kūno viduryje, bet galvoje? Susijuosia savo proto strėnas. Žinote, ką tai reiškia simboliškai? Jie vilkėdavo ilgas mantijas, tokius apsiaustus ilgus, kad dirbtų, kad galėtų bėgti, kad galėtų apsisukti. Jie turėdavo pakelti tą ilgą apsiaustą paimdavo odos gabalą aplink strėnas apjuosdavo ir paimdavo tą ilgą apsiaustą ir apačią pakiždavo po diržu. Tokiu būdu jie galėjo bėgti, kovoti, judėti be jokių trukdžių. Ir Petras paima šį simbolį ir sako, susijuoskite savo proto strėnas, todėl kad savo protė jūs turite gebėjimą duoti gyvybę. Susijuoskite savo proto strėnas. O kas į tas jaunas vyras, kuris užmušė visus tos žmonės, tos vargšės šeimos, kurios buvo sužalotos, jų vaikų nebėra, šetonas apsėda kažką, kažką įdeda jų protą. Tai siaubinga. Visiškai siaubinga, ar ne? Siaubinga. Ir žino, žmonės sako, ginklai kalti, ginklai kalti. Aš pasakysiu štai ką. Norėčiau, kad jie sutelktų dėmesį į viso to priežastį. Filmai kompiuteriniai žaidimai pilni smurto, televizija, šeimose nebėra meilės. O kiek jie pamato žmonių filmuose, kurių smegenys yra ištaškomi, kiek daug banko vagysčių, įvairių nusikaltimų, visi šie dalykai, kodėl jie niekados nekreipia tai dėmesio. Jie sutelkia visą dėmesį į ginklus. Pats ginklas savimi dar nėra nušovęs nei vieno žmogaus. Taip pat ir su tavo liežuviu. Jis negali veikti be tavo minčių išraiškos. Paklausykite, draugai. Tavo gyvenimo gale ir tavo mirties gale slypi štai čia, liežuvyje. Sugėdokime kartu, o kaip aš myliu Jėzų, kol jie pasiruoš. O, Kaip aš myliu Jėzų. Sugėdokime. Kaip aš myliu Jėzų. Sugėdokite iš viso širdies. O, kaip aš myliu Jėzų. Nes jis pirmas mane pamilo. Man jis toks nuostabus. Oh, man jis toks nuostabus. Oh, man viešpate Jėzau. Oh, o viešpate Jėzau, tu toks nuostabus. O man Jis toks nuostabus. Nes jis pirmas mane pamilo. Pakelkime rankas, užmerkime akis, sugėdokime kartu, mąstykite apie jį. O, kaip aš myliu Jėzų. O, kaip aš myliu tave, Jėzau! O, kaip aš myliu Jėzų. Nes jis pirmas pamilo mane.